Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali she'rim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sifat ravishlari va go'zal axloq fazilatlari. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zining mukammal badan qurilmasi va go'zal axloq fazilati bilan til tavsiflashdan ojiz keladigan darajada aloyida edi uning bu aloydiligi uchun tuman ming qalblar uni ulug'lash va tavsiflash bilan ko'ydi neni azmatlar uni qo'g'dash va uni ulug'lash yo'lida dunyo tarixida hech bir kishiga ko'rsatilmagan fidokorliklarni ko'rsatdi uning bilan haqam soyi bo'lib o'tganlar uningga go'yo oshiq beqaror bo'lib qolgandek tuyg'uga keladi Ola besh ketishga rozi ediki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tirnog'i yerilishga ko'z qiymaydi. Ularning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga shu darajada ishtiyoq bog'lab, uningga muhabbat bog'lashidagi birdan bir sir payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning vujudida boshqa bir insonda tepilmaydigan kamoli fazilatlarning bor bo'lganligi edi. Albatta, Tövəndə biz özümüzdən müşü sahədəki acizliğimizni etiraf qılıb turğan asasda, onun güzəl əxlaq pəziliti və mükəmməl süpət rəvişləri haqqıda qısqıcı toxtılımız. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmnin çıray tən quruluş. Ummu Məəbəd Xüzzai Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmni Oğuzat hicret səpirdə Ummu Məəbəddən çıdırğı düşüb ötkən idi. Erigi tonuşturğanda o çırayn nurluq, oçıq yoruq, xuşxoy, ayıplaşka til bağmaydıgan, ulug'lashga arziydigan tan qurilishi go'zal gavri bosh so'ngiki yo'g'on qomatlik qora ko'z uzun kirpik ovozi jarangliq ham yiqimliq bo'yni tuz shahlo ko'zlik surma tortqandek qalamqosh o'rimi kirpik ulashmi qosh qora chosh jim tursa salobatlik so'zlasa hayvatlik yiroqdan qarmoqqa chiroyliq ham salobatlik Yaqindan ko'rmakka muloyim ham xushfe'l, tili tatliq, esil, kam so'z, xomushmi emas, to'la so'zlaydigan eg'izi valoqmi emas, so'zlari yipi uzilgan go'rdek tizilib tushadigan, pakorliq bilan haqoratlanmaydigan, egizlik bilan ayiblanmaydigan o'ttirbo'y, ikki shoh o'ttirisidagi notaga o'xshaydi ekan. Hamrohlari uni jeni bilan qo'g'daydi ekan. So'zlisi jim turishadi ekan, bo'yrisi ijro qilishga aldiraydi ekan. Hurmatga sazovar, ton to'ng qo'polmi emas va xusurchi malomatxurmi emas ekan degan ali ibn abu Talib roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sifatlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bak egiz qodi bo'ymi emas bak pakar do'g'loqmi emas o'ttir bo'y kelishgan kishi edi Чачлары гиди бүдірмі әмәс, жансыз өлікмі әмәс, әтлік, ярышымлық еді. Юзі гөшлік, қамсемізмі әмәс, орық-оры көзмі әмәс, юзі юмлақ, pokiz chiroy rangro'yi oq va qonliq ko'zining qorchig'i qop qora kirpiklari qo'yuq va o'rmi kirpik o'gi barmoqlari yo'g'on ustixonliq badani tuksiz ko'kirki kang g'o'lliq edi maydasida tuvanga so'zilgan yumron tuklar bor edi putqo'llarining o'gi barmoqlari cho'ng edi mongsi egizdan tushayotgandek salmoq mong'atdi qarisi tamoman burilib qaraydi g'o'lida payg'ambarlik muhri bor edi qo'li keng ya'ni sehi yuraklik rostchil vafodor tabiiti o'ngluq chiqishqoq edi tunji ko'rgan odamga surlik tuyuladi oralashib o'tgan odam uni yoqtirib qoladi uni ta'riflaguvchilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek odamni burunmi va keyinmi ko'midim deyishidu degan ali roziyallohu anhudan naql qilingan yana bir hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bosh so'ng kichong ustixonliq edi maydasida to'anga so'zilgan yumron tuklar bor edi go'yo egizdan tushayotgandek tez mang'atdi deyilgan jobir ibn samura roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ig'izi yo'g'on ko'zining jiyiki uzun putining o'shiq so'ngki o'sik edi degan abu tufayl roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallam rangi ro'yi oq pokiz chiroy o'ttir bo'y kishi edi degan Anas ibn Malik raziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning putqollarining alqonli kang edi degan. U yana mundaq degan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning chiroyi oppoq qonsizmi emas, bug'doy o'nglik, qaramtulmi emas, nurliq faqiraq edi. U olamdan o'tganda uning chas saqollarida 20 tal oq tuk chiqmaydi. Uning chekisi va beshida onda-sonda oqchash paydo bo'lgan, xolos. abu juhayfa roziyallohu anhu man rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tuvankili ostida yana maqilida ancha muncha oq tuklarni ko'rgan edim degan abdulloh ibn busri roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning maqilida ancha muncha oq tuklar bor edi degan baro ibn ozib roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ttir bo'y o'g'illiq kishi edi uning quliqini yepib turadigan chechi bor edi Bir kuni men uni qizil to'n bilan ko'rib, uningdan chiroyli kishini ko'rmagandek tuyg'u kelgan edim degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dastlabki mazgillarda yahudilar bilan chiqishib o'tishni yoqtirganligi uchun chechini qo'yib o'tatdi. Keyingi kunlarga kelganda chechini ayiradigan bo'lgan. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu yana mundaq degan. Rasululloh odamlar orasidagi yuzi, chiroyi eng chiroyliq, tan qurilishi eng kelishgan kishi edi. Бара ибн Азиб разияллаһу анһудан Расулуллаһның чырайы қылыштек пақырақмиди деп соралғанда, у яқ, бәлки оның чырайы шекілі ойдек, яны бір сөзде юмалақ иди деп жауап берген. Rabia binti Muvazzir raziyallahu anha "Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ko'rsam, quyoshning jula qilib nur chashgan holatini ko'rgandek bo'latdim" degan. Jabir ibn Samur raziyallahu anhu "Men bir oydan kechida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashgan edim. Mən onunğa bir qarayman, oyğa bir qarayman. Rasulullah sallallahu alayhi va sallam qizil ton kiyib ekan. Mening nazrimda u to'lin oydimi chiroyli bo'lib ketibdi degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu men Rasulullah sallallahu alayhi va sallamdan chiroyli odamni ko'rmagan. Quyosh go'yo uning yuzida oqqandek bilinadi. Mangsa uningga yer qatlanayotgandek tuyuladi. Biz mushaqqat bilan mangsaq, u qiynalmay ravon mangadi degan. Kab ibn Malik raziyallohu anhu mundoq degan. Rasululloh sallallohu alayhi ва саллам xo'shallansa chiroyi jilvilinib ketadi va go'yo to'lin oyning o'zi bo'lib ketadi. Bir qitim u Oyisha raziyallohu anhaning yenida tarlab qolgan edi, uning yuzi vilildab ketdi. Шуның билан Айша разияллаһу анха уныңга Абу Бакр Хузайленең моны шеерне тәмсил кып окып бәди. Карайдыган болсоңыз чырайы Вәсли Жананның чакмак кеби нур чачар мисли булут жаһанның Abu Bakr radhiyallahu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ko'rsa mundaq deydi. Shenchilik Mustafa yaxshilikka chaqirar, to'lin oyning nuridek qorong'uni yo'ritar. Umar radhiyallahu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Zuhayrining Haram ibn Sinan haqida aytgan mundaq bir misra she'rini tamsil qiladi. Siz agar bo'lmay kishi odamizot naslidan chiqsangiz ko'kka uzib, nursiz ko'ringay to'lin oy. Ondan o payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mana mushundoq dedi deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam g'azabdan chiroyi qizirib, go'yo uning mag'ziga onarning donchalari siqilgandek bo'lib ketadi. Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning pochig'ida ozroq qopartma izlari bor edi. U kulsa tabassum bilan kuladi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rsamni ko'zga surma tortibdi deydi. ammo u surma tortmaydi degan ibn abbos roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tishi ora shiroq edi so'zlisi tishlari orasidan nur chechayotgandek bilinadi degan ammo uning bo'yni kiyikning bo'ynidek to'z ko'mishdek pokiz edi o'rmi kirpik soqali qo'yuq peshonasi kang qishi qo'yuq ikki qishining o'ttirisi uzuk qongshoqliq mangzi to'z ko'kirgidan kindigigacha tuvan so'zilgan yip shakldek tukchilar bor edi Qo'l va ishki dolisi tukligarak, qo'rsaq va maydalari tuksiz va to'pduz. Ko'kirgi keng, belaklari uzun, putqollarining olqonlari keng, taponning bo'shlig'i kengrak, agi barmoqlari uzun edi. Ma'si qadimini uzib turib, salmoq qadam tashlab ma'atdi. Abu Juhayfa radhiyallohu anhu "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'lini tutib peshonamga qo'ygan edim. U qordimmi sovuq, ya'ni rohatlik, ipordimmi xushbo'y tuyuldi" degan. Jabir ibn Samur radhiyallahu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mag'zimni men sabiy bola edim silab qo'yib edi. Uning qo'lini goya attor, attir sotquchining qutisidan chiqqandek his qildim degan. Ummu Sulaym radhiyallahu anha payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tarlari eng isil xushbiroq edi degan. Jabir radhiyallahu anhu Бірі адам Расулулла саллаллаху алейхи вассалам маңған елден өссе, ошо елінің хушбойлықыдан бо елді оның маңғанлығын біліп алады. Оның сол мөрсіде кәптер тұқымыға оқшаш пайғамбарлық мөкір бар еді. Ой yumaloq qapartqi shakldagi to'pchi bo'lib, ustida сызықчылар бар edi degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning pesxi kamolati va makarim axloqlari. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tilining fasoatligi, ва yuqori nutq маҳорати билан алоҳида ўринда туради. У табиати muloyim, тили равон, сўзи mazmunliq, tushunchisi durust, takallubsiz zot эди. Onunğa labzi ихчам, мазмуни мол ва hikmatli сўзлаш iqtidori ато қилинган эди. У араб тил shevalarini пишиқ biladi. Ҳар бир қабила халқига шу қабиланинг тили talaffuzi ва сўзлаш услуби бўйича сўзлайди. Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг тил ва вужудида səhranın sadda, təbii sözləş üslubu bilən şəhərinin mədəni, çürük tələbbuzi və ilahi vəhi təmilligən Allahının qolluşu və mədəd verişi toluq mücəssəmləşkən idi. Mulayimliq, cəpağı çıdaş, üç ilişki qadır turğluq keçirim qilish, köngülsizliklərgi səbr qilish, Allah Taala onunğa ata qılğan isil əxlaq fəzilətlər idi. Hər qança mulayim kişi mu həmişə mulayim bola bilməydi. Onundan çoxum haman bir aldıraq sallıq sadır buluşu mümkün idi. Lekin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şünç köp könülsizliklərinin həmmisiga çidağan, özüge azar, külpət yetküzgen nadan, cahillahımı mulayimliqini üzgətməgən idi. Hz. Ayşe raziyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikki ishning birini ixtiyor qilishga to'g'ri kelganda gunoh bo'lmaydiganli bo'lsa uning o'ng'ayrog'ini tanlaydi agar gunoh bo'ladigan bo'lsa, uningdan ezi bo'ladi. O'zi uchun intiqom olmaydi. Faqatla Allohning hurmati deb sanda qilinsa, Alloh uchun intiqom oladi. U g'azablanish va و eng osta, تا va xushal bo'lishda eng صلی الله degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning صلی Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam saxovat va qo'li ochiqlik bobida تندشی yo'q zot edi. u nomratlikdan qo'rqmaydi ibn abbos roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'li yaxshilik uchun kang o'chiq edi ramzon eyida teximo sehiy bo'lib ketadi jibril alayhissalom bilan uchrashgan chog'larda go'yo daryoda kang qo'lliq bo'lib ketadi jibril alayhissalom ramzonning hamma kunida uning bilan uchrashib qur'ondan savat takrorlab beradi bu chog'da u yaxshilik uchun shamoldan tez harakat qiladi degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning botirligi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu darajada botir va qo'rqmas, jasur kishi ediki, ki, bilan shohrat qozongan neni kişilerinin mu, muşkül peytlerde ketgan chaqlar bo'lgan. Lekin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam en muşkül peytlerde o'z o'rinda tavranmay tevrenmeyi çıngtırıp, batırlıq bilen algı ilgirligen, arkıgı çekinmegen, dangdar batırlarının mu moyun paytlarda kaçkan va xatolik sodir qilgan chaqlar bo'lgan. Faqat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamlar bundaq nuqsonlardan butunlay xoli edi Ali radhiyallohu anhu biz eng mushkil paytlarda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga iltijo qildik. Jang maydonlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dushmanga eng yaqin o'rinda turadi degan. Anas radhiyallohu anhu mundaq degan. Bir kuni kechasi Madina xalqi tashvishlik bir ovozni anglab, dushman hujum qildi deb qoralnib ovoz chiqqan tarafga otlandi Halbuki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uladın ilgiri çıkan bulup, Ebu Talha'nın yavudaq etiği minip, qilichini osqan aldı Allah qaçan ahvalını iniqlab, "Endikmanglar, endikmanglar" deb qaytib kelayotgan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sharmi hayosi va uyatchanligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam to'limi hayoliq zot edi. Kishilarning ayib nuqsonlarini ko'masga salatdi. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yuzi ichilmagan qizdan mubakarak ayoliq edi. Uning bir ishni yoqtirmaganligini chiroyidan belgili bo'ladi degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir odamning ko'ziga tikilib qaramaydi. O'ngi suzuk, yuzi to'van edi. Ko'pinjallarda yerga qaraparaq turadi. Uning nazari muloyiz bilan o'tadi. O o'zining esil oliy janobligidan kishilar yoqtirmaydigan ishni yuzma-yuz turib etmaydi. Başqalarının bir yaman işini anlasa, falanı munda qıptı deb ismini atamasdan, balki munda qılğanlarmı ba deb şu işni çekleydi. Onunğa Parazdaqning tövəndəki şeiri bəkmə mas kelatdi. Yumar közünü hayasıdın, təbəssümsüz iğiz açmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmnin adilliqi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm naiti adil, ağ köngül, ləvzidi turudigan, rastçil və işəncilik zat idi. Оның бұ пәзелетіні дүшмәллерімі итирап қылады. О пайғамбар болыштын ilgari kishilar uni amin, ishonchlik deb атышатты va uning chiqargan hukmlariga rozi bo'lishadi. Imom Tirmizi rahimulloh Ali anhu-dan naql qilib aytadi. Abu Jahil payg'ambar alayhi salatu vasallamga biz seni inkor qilmaymiz, balki sen elib kelgan narsani, ya'ni dinni inkor qilamiz degan edi. O çağda Allah Taala ularning so'zi seni qayg'uga soladiganligini biz obdan bilamiz. Ular seni ichida inkor qilmaydi, lekin ular tarsalikdan inkor qiladi. Haqiqatda zolimlar Allohning oyatlarini inkor qiladi. Sura An'am 33-oyatning bir qismi degan oyatni nozil qildi. Irakli Rum onu Abu peygamberlik uni mushu payg'ambarlik haqidagi gaplarni deyishning oldida yolg'onchilik bilan ayblanganmi deb so'rganda Abu Sufyan qattiq qilib yaqtab javob bergan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kamtarligi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nihoyat kamtar zot bo'lib tabiiti takabburliq va cho'nchiliklardan xoli edi u podsholarni ulug'lab o'rnidan turgandek o'zi uchun boshqalarning qo'l qo'shtirib turishini yomon ko'radi ojiz miskinlarni yo'qlaydi g'erib g'urbolar bilan birga o'ltiradi qul chillisimi boradi sahabeler bilen şulanın içindeki bir kişi de oturup kopattı. Ayşe razıallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayıkını yamaydı. Kiyimiga yamaklık selip giyetti. O aile işlerini silege okşaşlı kalattı, koyunu seğip beretti, özünün işlerini öz kalattı degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin vapadarlıqı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem naitu vapadar, سیل رحملک، شفقتلک، میکربان، کشیلگ ایلخ معامله کلدگان زاتید. او چکشکاق، ادبلک، مجاز اونلوق، ادب اخلاقیات اشلادن یراقید. خلقسات، ادبسیز، لعنتخور، رستلده سران ساقوچ امسید. یماللق یماللق مایده، بلکی یماللق قوچلانی کچرده، اپو قلاد. باشکلانی özünün kendinden mangıl koymaydı. yemak ichmak va kiyim kechak kiyishga qo'l cho'rilardan oloydi bo'lolmaydi xizmatini qilgan kishining izzatini qiladi xizmatchisiga esit demaydi bir ishni savallik bilan qilgan yoki qilmaganligi uchun topitani qilmaydi u miskin bechoralarni yo'laydi ularning dard ahvolini anglaydi jinoza namozga hozirlik qiladi kambag'allarni tuvan ko'maydi u bir qitim safarda hamrohlari bilan tomoq tayyorlashga to'g'ri kelganda biri men qo'yni degan yana biri men so'yib degan uchinchi biri men degan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men o'tin terib kelay Bu chaqda ular "Unimi biz qilamiz?" deganda u qiladiganlarni bilaman, ammo men sizlardan aloyida bo'lib olishni xohlamayman. Alloh bandasining o'z hamrohlaridan aloyida bo'lib olishni yoqtirmaydi degan va berib o'tin terib kelgan. ibn abu hala roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sifatlab mundoq degan rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamisha xiyolchan tafakkur ilkida yuradi kulib yoyirmaydi o'rinsiz so'zlamaydi ko'pincha allohni sukut qiladi bir gapni boshlasa to'liq oyoqlashtiradi ixcham mazmunliq behuda gapdan xoli kamko'tsiz va uqumli qilib so'zlaydi muloyim xushbel edi Qopal to'ngmi emas yavash yumshoqmi emas edi har qandaq ne'matni kichik va oz bo'lsimi qadrlaydi aybga bo'yirmaydi bir xil tamoqni atvorlab yana bir xilni so'kmaydi o'zi uchun olmaydi. faqat haqiqat daxl taruzga uchirsa haq o'z joyiga qaror topmog'icha g'azibini bosqila bo'lmaydi ishorat qilsa butun olqini bilan ishorat qiladi bir ishdan ajablansa olqinni pulanishtadi. g'azibi kelsa yuzni boshqa yoqqa burib oladi shodlansa ko'zi yumilib ketadi kulsa tabassum bilan kuladida tishlari mo'ldirdek baqirab ketadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bema'ni ishlardan tilini yig'adi sahobalarni ittifoqlashtiradi hargiz orga orozlik sanmaydi har qavmning kattasini hurmatlaydi va uni shularga boshliq qilib qo'yadi kishilarni chiroyini turmay mijozni o'zgartmay turib ogohlantiradi u nayt ehtiyotchan zot edi sahobalarni yo'qlab turadi kishilardan al orasidagi ishlarni so'rab turadi yaxshi ishlarni qo'llab quvvatlaydi yomon ishlardan saskandirib uni qamchilaydi har kiti mo'tadil qarmu qarshi emas edi uning nazarida hamma ishning andisi bor bo'lib to'g'ri ishdan husur chiqarmaydi haqni tutaman deb haddidan oshirib o'tmaydi yaxshi odamlar bilan yiqin o'tadi onun nazarında yaxşılığı köp kişiler en süpettik adamlar hesablanadı. Kan kol, ali canıb ve esil kişilerin oranını yokur götürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oltırız kopsa, zikir təsbik bilen oltır kopadı. Özüge alaydı bir oran ilgilemeydi. Bir kavimden meclisiye bağsa toğır kegen yedi oltırdı ve şunda kılışını təkidleydi. Her bir söhbet dışıga özge layık oran beredi. Hatta onun söhbətdaşlarının hamısı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem meni hürmetildi degen hissiyatda bolatdi. O hacetmen bolup kelgen adamni sabırchanlik bilan kutatdi. Taki shu kishi qaytmoqcha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning yenidan qo'pib ketmaydi. Biror narsa so'rab kelgan kishining hojatini ravo qiladi va chiroyli qilib va'da bilan qaytaradi. payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mijozi shu darajada yiqimliq va o'nliq ediki u kishilarga o'z otisidek tuyuladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan haqiqat oldida kishilarning hammasi bob barobar bo'lib faqatla taqvodorlik bilan farqlanadi uning majlisi illiqliq oyo hurmat sabrchanlik va vafodorlik majlisi bo'lib so'ran cho'qon ko'tarilmaydi oyo hurmat oyoq osti qilinmaydi ya'ni hurmatsizlik ko'rilmaydi taqvodorlik bilan mehr muhabbat asosi o'rinni egallaydi cho'nglar hurmatlanadi kichiklar izzatlanadi hojatmanlar tortiqlinib qilinib g'ayrib g'urbolar ulfatlantiriladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana hamisha ochiq chiroy xushxo'y muloyim edi u to'ng qo'pol so'ran soladigan adabsiz haddidan ziyoda aybliguchi va madiyliguvchi emas edi nomuvofiq ishlarni ko'rmaslik salat Әмма бұ оныңғы yol қойғанлықтың әмәс еді. Өзіні өч еліштен, рияқорлық, ашкөзлік вә пайдасыз ішлағы арылышып келіштен хали тұтатты вә кішіләнімі мұшу үш іштен айыған еді. Бірауыны сөкмейді, әйіплімейді, әйібіні көчілмейді, бейоды кеп қынмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөз қылғанды сөхбәтташлары гоя башларға құш қонғандек жим тұрышады. О тоқтысы андын олар Оның еңеді вараң чырың болмайды. Бірсі гәп қысы башқала аңлайды. Sahabiler külgen iştin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kület. Ola acəbləngəndən acəblənət. Sözünü qopal etqoçılağı səbir qılat. O, hacetmənni körsənli hacetidin çıxanla deyit. Mukafat ağıllarının rəhmətini qobul qılat. Xarici İbn Zeyd rəziyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem məclislərdə ən vəzmin və tərtiblik idi. U putqollarını sunup edepsiz oltırmaydı. Tolaraq sükut bilen jim turadı. Zörür boğandı sözleydi. yaxşı söz kımıqallarının sözüge kulaq sanmaydı. Küls təbəssüm bilen külədi. Artıq həm kəm sözləməydi. Sahabilə onu hürmətləb və onunla əgişib təbəssüm bilan külüşətdi digən. Umumən qılıb etqanda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin vücudu acayip yüksek, kamil sübətlə olan yuğurluğun bulup, Allah Taala uni mushu oyatlar bilan ta'riflagan va uningga ey Muhammad sen haqiqatan buyuk axloqqa egisan. Sura Qalam 4-oyatda baho bergan. Demak, mana bular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni kishilarning ko'ngliga yaqinlashtirgan, qalblarga suyimli ko'rsatgan va uning uchun jon fido qilishga arziydigan qo'mondonga aylantirgan. Hatto o'z xalqining tarsoligini yumshatib, ularning top-top bo'lib Alloh taolaning diniga kirishga sabab bo'lgan xislat va Биз Biz bayon бу bu xislatlar payg'ambar sallallohu ва va sallamning kamoli ва va ulug'vor фақат faqat tomchidir xolos. Ammo uning haqiqiy mohiyatini бериш ва va isl ва va olijanob kamolat fazilatlarini bayon qilish qo'limizdan kelmaydigan бир ishdir. Чунки dunyoda kamolat fazilasining eng yuqori cho'qqisiga yetgan o'z Rabbining nuridan yorug'liq olgan Hatta axloqi Qur'onning o'z əyni bo'lib yetishgan eng ulug' zotning həqiqi təvbisini kimni yortub berəlisin? Ey Allah, İbrahim əleyhissalam və onun ailə tavabatlarına rəhmət qığandak, Muhammed əleyhissalatu vəssalamga və ailə tavabatlarına rəhmət qığın. Sən həqiqətən mədiyələşkə layiq dursan, uluqdursan. Ey Alloh, Ibrohim əleyhissalamğa va uning oila tavabatlarına bərəkət ato qığandak, muhammad alayhissalotu vasallamga va uning oila tavobatlariga barkat ato qilgan san haqiqatan madihilashga loyiqdirsan ulug'dursan. tamom